Welcome to the work of Byron Katie. Our phone number is plus three one seven seven three five four four eight zero six. Our fax number is plus three one seven seven three five four four zero nine five, and you can join us on our website at www.thework.org. So, sweetheart, you ready? Also, would you like to do the work? Willst du die Work machen? Gut. Hmm. So, sweetheart, do you really want to know the truth? Okay, Liebes, möchtest du wirklich die Wahrheit wissen? Let's play. Lass uns spielen. Let's begin with the first one. Lass uns mit dem ersten anfangen. Simply read what you have written. Lies einfach vor, was du geschrieben hast. I'm appreciating your courage. Ich schätze deine, deinen Mut. It's a privilege to sit with one so brave. Es ist ein Privileg, mit jemand zu sitzen, mit einer zu sitzen, die so mutig ist. And thank you for that. Ich danke dir dafür. Also, <laughs> ich habe eine Freundin, die heißt Jana. I have a girlfriend, her name is Jana. Und die will immer alles, ähm, also wir müssen immer alles machen, was sie will. We always have to do everything that she wants. So, sweetheart, you have to do everything she does. Is that true? Also, Liebes, du solltest alles tun, was sie sagt. Ist das wahr? Is that really true? Ist das wirklich wahr? Yeah. Okay. And if you don't do what she does, und wenn du nicht das tust, was sie tut, what is the worst that could happen? Was ist das Schlimmste, was dann passieren könnte? Sie will nicht mehr meine Freundin dann sein. She wouldn't want to be my girlfriend anymore. And can you really know that that's true? Und kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? If you did not do what she wanted to do, wenn du nicht das tun würdest, was sie will, dass du tust, she would not to be, want to be with you anymore. Würde sie nicht mehr mit dir zusammen sein wollen. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Weiß nicht. I don't know. How do you live when you think that thought? Wie lebst du, wenn du diesen Gedanken denkst? Traurig. Sad. How does it feel when you're sad? Wie fühlt sich das an, wenn du traurig bist? Ich denke dann immer, ob, warum sie nicht eine einer Netto ähm, Freundin sein kann. Then I always think, why can't she be a nice girlfriend? Yes, very sad. Ja, sehr traurig. So, sweetheart, who would you be without that thought? Also, liebes, wer wärst du ohne diesen Gedanken? She would not want to be my friend. Dass sie nicht mehr meine Freundin sein wollte. If I didn't do what she wanted me to do. Wenn ich nicht das tue, was sie will, dass ich das tue. Sie ist meine ein, also fast einzige Freundin. She's almost my only girlfriend. Is that true? Ist das wahr? Nein. No. How does it feel when you have that thought? She's almost my only girlfriend. Wie fühlt sich das an, wenn du den Gedanken hast, dass sie fast meine einzige Freundin ist? traurig. Sad. Can you see a reason to drop this story? She's almost my only girlfriend. Kannst du einen Grund sehen, diese Geschichte fallen zu lassen, dass sie fast meine einzige Freundin ist? Yeah. Yes. Give me a reason to keep this story. Sag mir einen Grund, die Geschichte zu behalten. That does not make you feel sad. Der dich nicht traurig macht. She's almost my only girlfriend. dass sie fast meine einzigste Freundin ist. There must be some reason to keep such a sad story. Es muss ja einen Grund geben, um so eine traurige Geschichte festzuhalten. Can you find one? Kannst du einen finden? I have to tell you, I cannot find one. Ich muss dir sagen, ich kann keinen Grund finden. Auch nicht. Mir All the reasons are sad. All die Gründe sind traurig. Who would you be without this thought? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? She's almost my only girlfriend. Dass sie fast meine einzige Freundin ist. Who would you be without this story? Wer wärst du ohne diese Geschichte? Frei. Free. That sounds like a lot of fun. Das klingt wie viel Spaß free to do what you want to do. Frei das zu tun, was du tun möchtest. With all of these friends of yours. Mit all diesen Freunden von dir. And not being a slave. Und nicht eine Sklavin zu sein. To the desires of other people. Zu den Wünschen von anderen Leuten. To be able to say yes and no honestly. In der Lage zu sein, ja oder nein, ehrlich zu sagen. Much fun. Das ist viel Spaß. Let's look at the next one. Lass uns den nächsten Satz anschauen. What is your first name? Wie heißt du mit Vornamen? Marie. Marie. You do this very well, Marie. Du machst das sehr gut, Marie. Ich möchte, dass Diana ein bisschen netter zu mir ist. I want that Jana is a little bit nicer to me. How does it feel when you have that thought? Wie fühlt sich das an, wenn du den Gedanken hast? Weiß nicht. I don't know. How do you treat her? Wie behandelst du sie? When you have that thought. Wenn du diesen Gedanken hast. I want her to be nice to me. Dass ich möchte, dass sie netter zu mir ist. Ich versuche ihr das klar zu machen. I try to make that clear to her. Try to. I try to make it clear to her. And when that doesn't work, Und wenn das nicht funktioniert, dann hm, then bin ein bisschen sauer. then I'm a little bit pissed. then I Then I'm a little pissed. yes. And when that doesn't work, Und wenn das auch nicht, nicht hilft, Dann dann mache ich gar nichts. Then I don't do anything anymore. Yes. So, honey, read that one again. Also, Liebes, lies das nochmal vor. Ich möchte, dass meine Freundin netter zu mir ist. I want that my girlfriend is nicer to me. Turn it around. Dreh es mal um. Ich möchte, dass ich netter bin. I want that I am nicer. I would like that I am nicer. Isn't that as true? Ist das nicht genauso wahr? Yeah. Yes. How does it feel when you treat your friend in such a way? Wie fühlt sich das an, wenn du deine Freundin auf so eine Art und Weise behandelst? Weiß nicht. I don't know. Let's look at the next one. Lass uns den nächsten anschauen. I don't um, I don't know about people who are nice or not nice. Ich weiß nichts über Leute, die nett sind oder nicht nett sind. I only know when I am nice. Ich weiß nur, wenn ich, wann ich nett bin. It feels right. Es fühlt sich richtig an. I say yes and no. Ich sage ja und nein. As my heart knows to do. So wie mein Herz es für richtig befindet. But when I seek or want my friend's approval. Aber wenn ich die Anerkennung äh, von meinen Freunden suche, it feels very frustrating. Fühlt sich das sehr frustrierend an. You know what I mean? Weißt du, was ich meine? Yeah. That's why I do this work. Deswegen tue ich diese work. My best friend is my heart. Meine beste Freundin ist mein Herz that truth inside of me that says yes, no. Diese Wahrheit in mir, die ja oder nein sagt. That's my best friend. Das ist meine beste Freundin. And when I tell my friends yes for their approval. Und wenn ich meinen Freunden zu meinen Freunden ja sage, um ihre Anerkennung zu bekommen. I lose that connection inside of me, you know? Dann verliere ich diese Verbindung in mir. Verstehst du? Feel scared and lonely. Und dann fühle ich mich ängstlich und verloren und einsam. My friends come or go, Meine Freunde kommen oder gehen, but I don't aber ich nicht, until I do. bis dass ich es tue. And then I inquire. Und dann mache ich die Untersuchung. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ich möchte, dass Diana mir manchmal hilft, wenn ich mir wehgetan habe. I want that Jana sometimes help me when I hurt myself. Turn it around. Dreh es um. Ich möchte, dass ich der Jana ein bisschen Ich möchte das sein. You're doing really well, honey. I want that I help. Du machst das sehr gut, Liebes. Ich möchte, dass ich <laughs> Ich möchte, dass ich meiner Freundin mehr hel helfe. I want that I help my girlfriend more. Isn't that as true or truer? Ist das nicht genauso wahr oder wahrer? Ja. Yes. Yeah, it's funny, isn't it? Das ist merkwürdig, ist das nicht so? Yeah. I have found that it's easier to help than to be helped. Ich finde, dass es leichter ist zu helfen, als äh, dass man geholfen bekommt. It helps me somehow. Irgendwie hilft es nämlich mir. There's another turnaround. Es gibt noch eine Umkehrung. Put your name on all of it. Setz mal deinen Namen überall ein. Just in case your friend says no. Nur für den Fall, dass deine Freundin nein sagt. I want me. Ich möchte ich möchte Das. I want that ich I and keep putting your name on all of it. Setz einfach deinen Namen überall ein. Help. Hilfe. Helfe. Hilfe. Marie. Marie. Can you read it that way again? Kannst du es noch mal so lesen? <laughs> Nochmal? Ja, lies noch mal so vor. Äh, ich möchte, dass ich. <laughs> Ich möchte, dass ich mir helfe. I want that I help myself. Yes. Ja. That way you always have your best friend. Auf die Art und Weise hast du immer deine beste Freundin. Those other people are wonderful. Diese anderen Leute sind wunderbar. And when they're not there, you have you. Aber wenn die nicht da sind, dann hast du dich. You're the best friend you've been waiting for, honey. Du bist die beste Freundin, auf die du gewartet hast, Liebes. Who do you wake up with? Mit wem wachst du morgens auf? Who is it you wake up with? Mit wem wachst du auf? Who's there when you wake up? Wer ist da, wenn du aufwachst? Meine Mutter. My mother. <laughs> My mother. Yes. And who else? Und wer noch? Who else do you wake up with? Mit wem wachst du noch auf? Mein Herz. My heart. And who do you go to sleep with? Und mit wem gehst du schlafen? Auch mit meinem Herz. Also with my heart. Yes, Angel. Ja, Engel. Friends are very good. Freunde sind sehr gut. But you are always there with you. Aber du bist immer da für dich mit dir. To wake up with, to go to sleep with. Zum mit mit dir aufwachen, zum mit dir schlafen gehen. And when these thoughts come, they're so wonderful. Und wenn diese Gedanken kommen, sie sind so wunderbar. And if they are painful or sad, aber wenn sie schmerzhaft sind oder traurig, write them down. Dann schreib sie auf. And do your homework. Und mach deine Hausaufgaben. Back to the heart. Zurück zum Herzen. Because that is where you come from. Das ist nämlich das, wo du herkommst. We always go back to where we came from. Wir gehen immer dahin zurück, wo wir herkommen. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Jana soll zu mir sehen und ich zu ihr. Entschuldigung, kannst du das nochmal gerade wiederholen? Jana soll zu mir sehen. Zu mir sehen? Jana should look to me. Und ich zu ihr. And me to her. So she should look to you. Sie sollte zu dir sehen. Yes? Ja? Is that really true? Ist das wirklich wahr? Can you really know where a person should look? Kannst du wirklich wissen, wo eine Person hinsehen sollte? Die Augen. In the eyes. At the eyes. Into the eyes. So she should look into your eyes. Also sie sollte dir in die Augen schauen. Und in das Herz. In, and in the heart. And can you really know that that's true for her? Und kannst du wirklich wissen, dass das für sie wahr ist? Can you really know that she should look into your eyes and heart? Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass sie dir in die Augen und in das Herz schauen sollte? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? No. Nein. Some of us just aren't there yet. Manche von uns sind einfach noch nicht so weit. But we're doing the best we can. Aber wir tun das Beste, was wir können. Wir tun unser Bestes. How do you treat her when you think that thought? Wie behandelst du sie, wenn du diesen Gedanken denkst? And she's not looking into the heart. Und sie schaut nicht in dein Herz. Who would you be without that story? Wer wärst du ohne diese Geschichte? That people should look to their hearts or into the eyes. Dass Leute ins Herz oder in die Augen schauen sollten. Weiß nicht. I don't know. Maybe less frustrated. Vielleicht ein bisschen weniger frustriert. We look here, we look there. Wir schauen hierhin und dorthin. So she should look into your eyes and the heart. Turned around. Also sie sollte in deine Augen schauen und in dein Herz dreh es um. Ich will in die Augen und in das Herz von meiner Freundin schauen. I should look into the eyes and into the heart of my girlfriend. Yes, Angel. Ja, Engel. Even when she's looking the other way and walking away. Sogar wenn sie woanders hinschaut und weggeht. This is for you to live. Das ist für dich, um es zu leben. Some of us just don't know how to do that yet. Manche von uns wissen einfach noch nicht, wie man das macht. But if you can love us anyway, we'll follow. Aber wenn du uns trotzdem lieben kannst, dann folgen wir. Even if we turn away from you. Selbst wenn wir uns von dir abwenden. We're just waiting for a teacher. Wir warten auf eine Lehrerin. You're the one. Du bist diejenige. Are you doing the best you can? Tust du das Beste, was, tust du dein Bestes? Well, so is your girlfriend. Ja, deine Freundin auch. I think that we're all doing the best we can. Ich glaube, wir tun alle unser Bestes. This journey is about your happiness. In dieser Reise geht es um dein Glücklichsein. So let's look at the next one. Also, lass uns das nächste anschauen. Sie soll nicht immer flüstern. She should not always whisper. Is that true? Ist das wahr? What's the truth of it? Does she whisper? Wie sieht die Wahrheit aus? Flüstert sie? Ja. Yeah. That's what's true. Das ist dann das, was wahr ist. That's what's true. Das ist, was wahr ist. That's her job. Das she ist ihre Aufgabe. Sie flüstert. This flower is diese, yellow. Diese Blume ist gelb. It's supposed to be blue. Sie sollte blau sein. It should stop being yellow. Sie hört einfach auf, gelb zu sein. No. Nein. It's yellow. Sie ist gelb. A dog barks. Ein Hund bellt. And your girlfriend whispers. Und deine Freundin flüstert. That's what is. Das ist das, was ist. Everything has its job. Alles, je, alles hat seine Aufgabe. Its job is to be yellow. Die, die Aufgabe von der Blume ist es, gelb zu sein. Her job is to whisper. Ihre Aufgabe ist es zu flüstern. That's what's true. Das ist das, was wahr ist. It is what it is. Es ist das, was es ist. How does it feel when you argue with what's real? Wie fühlt sich das an, wenn du mich, dich mit dem anlegst, was wirklich ist? Also wenn sie flüstert. When she whispers. Dann denke ich immer, sie reden über mich. Then I always think that they talk about me. Good. Gut. When she whispers, wenn sie flüstert, she's talking about you. Redet sie über dich. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Nein. How does it feel when you think that thought? They're talking about me. Wie fühlt sich das an, wenn du diesen Gedanken denkst, die reden über mich? Komisch. Um, strange. Can you see a reason to drop this thought? Kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? Who would you be without this thought? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? With your girlfriend whispering. Mit deiner Freundin, die flüstert. Close your eyes. Schließ mal deine Augen. Do you have a picture of your girlfriend whispering to someone? Hast du ein Bild davon, wie deine Freundin zu jemandem flüstert? Can you see her? Kannst du sie sehen? Now look at her just a moment without your story. Jetzt schau sie einfach mal nur einen Moment an ohne deine Geschichte. Just a moment without the story. They're whispering about me. Nur einen Moment ohne die Geschichte, dass sie über mich flüstern. Just watch them whispering without your story. Beobachte einfach, wie sie flüstern ohne deine Geschichte. What do you see? Was siehst du? Are they having a pretty good time? Haben die eine gute Zeit zusammen? What do you see? Was hast du gesagt? Nochmal. Ähm, haben die geht es denen gut, wie sie da so stehen und flüstern. Yeah. Yeah, they feel good just when they're standing there and whispering. They're having a good time. So my girlfriend should not whisper about me. Meine Freundin sollte nicht über mich flüstern. Turn around, beautiful little angel, turn it around. Dreh das mal rum, du schöner kleiner Engel. I. Ich? Ich sollte nicht über meine Freundin flüstern. I should not whisper about my girlfriend. Doesn't that feel as true or truer? Fühlt sich das nicht genauso wahr an oder wahrer? Yeah. Yes. Good. So here's where you whisper here. Open your eyes. Also hier ist es, wo du flüsterst. Öffne mal deine Augen. Here's where you whisper about your girlfriend. Hier oben flüsterst du über deine Freundin. She's whispering about me. You do that here. Sie flüstert über mich, du tust das hier oben. So what I would ask myself is can I really know that that's true? Also was ich mich fragen würde ist, kann ich wirklich wissen, dass das wahr ist? Did you walk up and ask her? Bist du zu ihr hingegangen und hast sie gefragt? Yeah. What did she say? Was hat sie gesagt? You ask, are you whispering about me? Hast du gefragt, ob sie über dich flüstert? Nein, ich habe gefragt was sie geflüstert hat. Noah asked her what she was whispering about. And what did she say? Und was hat sie gesagt? Ach nix. She said, oh, nothing. Hmm. I would believe her. Ach, ich würde ihr glauben. It's as good as what you have going. Das ist genauso gut wie das, was du dir vorstellst. What story do you like the best? Nothing or Your story. Welche Geschichte fällt dir besser? Nichts oder deine eigene Geschichte? Nichts. Nothing. That's where I went with it. Ja, da bin ich auch hingegangen. Yeah. It sounds like your girlfriend was much kinder in her thinking than you were to you. Es scheint so, dass deine Freundin viel freundlicher war in ihrem Denken als du zu dir selber bist. That's why I like inquiry. Deswegen mag ich die Untersuchung. They're whispering about me and it feels very painful. Sie flüstern über mich und es fühlt sich sehr schmerzhaft an. And alone. Und, und einsam. And then when I ask, can I really know that that's true? It begins to change. Und wenn ich dann frage, kann ich wirklich wissen, ob das wahr ist, dann fängt sich an, dann fängt das sich an zu ändern. What is the worst thing she could say about you to her friend? Was ist das Schlimmste, was sie über dich sagen könnte zu, ihren, zu ihrer Freundin? Dass sie mich nicht mag. That she doesn't like me. And have you ever had the thought, I don't like her? Und hattest du jemals den Gedanken, dass äh, du sie nicht magst? Ja. Yes. So she would be right. Also dann hätte sie recht. If she whispers, Maria doesn't like me, she would be telling the truth. Wenn sie wispert, äh, dass Maria mich nicht mag, dann würde sie die Wahrheit sagen. You could say that's true sometimes I don't like her. Du könntest sagen, das ist wahr, man, manchmal mag ich sie nicht. And then what is the worst that could happen? Und was ist dann das schlimmste, was passieren könnte? If you told the truth. Wenn du die Wahrheit sagen würdest. Sie geht weg und spielt mit einer anderen. She goes away and plays with somebody else. And then what would you do? Und dann, was würdest du dann tun? Ich wäre alleine. I would be alone. Is that true? Ist das wahr? Yeah. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Nein. Nein. Nein. <laughs> The next thing comes to you. Das nächste kommt zu dir. Or you go to it. Oder du gehst zu was Neuem hin. There's no way you can be alone. Es gibt gar keine Möglichkeit, dass du alleine bist. There are too many people. Es gibt zu viele Leute. How long could you stand there alone before another friend came? Wie lange könntest du da alleine stehen, bis dass eine neue Freundin auftaucht? How does it feel when you attach to the thought I would be alone? Wie fühlt sich das an, wenn du an dem Gedanken festhältst, dass ich dann alleine wäre? Traurig. Sad. Who would you be without the story I would be alone? Wer wärst du ohne die Geschichte Ich wäre alleine? Frei. Free. Standing there free. Du würdest da stehen, frei. That sounds like a pretty good deal. Das klingt wie eine gute Sache. That's where you watch people whisper. Das ist äh, so kannst du dann Leuten beim Flüstern zuschauen. About nothing. Flüstern über nichts. It's where you can see you standing. So kannst du sehen, wie du da stehst. And you can experience your breath going in and out. Und du kannst erleben, wie dein Atem rein und raus geht. And your heart beating. Und dein Herzschlag. And the flowers. Und die Blumen. You're never alone. Du bist niemals allein. There's air. Luft, sky, Himmel, ground, Erde, Boden. It's a wonderful thing, sweetheart. Es ist eine wunderbare Sache, Liebes. But when my thinking is in someone else's business, it feels lonely. Aber wenn mein Denken in der Angelegenheit von jemand anders ist, dann fühlt sich das einsam an. Your friends over there with her. Deine Freundin ist da drüben bei sich. And you're mentally over there with her. Und du bist gedanklich auch bei ihr. And there's no one here for you. Und es ist niemand da für dich. Of course you'll be lonely. You're mentally in her business. Natürlich fühlst du dich dann alleine. Du bist gedanklich in ihrer Angelegenheit. What she should whisper. Was sie flüstern sollte. What she should think. Was sie denken sollte. Who she should play with. Mit wem sie spielen sollte. Who should she be friends with. Mit wem sie befreundet sein sollte. Me, me, me. Mit mir, mit mir, mit mir. That's a very lonely place. Das ist ein sehr einsamer Ort. And what I've noticed is those people don't ever listen to me. Und was mir aufgefallen ist, die Leute hören sowieso nie auf mich. When I think like that, even with all my wisdom. Wenn ich so denke, sogar mit all meiner Weisheit. Feels very lonely. Fühlt sich sehr einsam an. I understand. Ich verstehe das. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ich glaube immer, dass sie mich anlügt. I always believe that she lying to me. She's lying to you. Can you really know that that's true? Sie lügt dich an. Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Manchmal schon. Sometimes, yes. People should not lie. Leute sollten nicht lügen. What's the reality of it? Do they? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Tun sie das? Sometimes. Manchmal. Have you ever lied? Hast du jemals gelogen? Okay? Are you doing the best you can? Tust du dein Bestes? So are they. So, die tun das auch. People should not lie, is that true? Leute sollten nicht lügen, ist das wahr? What is real? Was ist wirklich? Do we lie? Lügen wir? Look out here. Schau mal hier draußen hin. Raise your hand if you do not lie. Hebt, hebt mal eure Hand, wenn ihr nicht lügt. One. Einer. Do you think he's lying about he does not lie? Glaub, glaub, glaub, glaubt ihr, dass er darüber lügt, dass er nicht lügt? Ja. ja. So people should not lie. Also, Leute sollten nicht lügen. How do I know people should lie? They do. Woher weiß ich, dass Leute lügen sollten? Sie tun es. People should not lie is an old, old religion. Leute sollten nicht lügen ist eine alte, alte Religion. It's a false religion. Es ist eine falsche Religion. That you have been taught. Die dir gelehrt worden ist. But you can know from your own experience. Aber du kannst aus deiner eigenen Erfahrung wissen. Doing the best that you can du, dass du das Beste tust, was dir möglich ist. That it can happen anyway. Dass es trotzdem passieren kann. And we're all doing the best we can. Wir tun alle unser Bestes. But people should lie until they don't. Leute sollten lügen, bis dass sie es halt nicht mehr tun. <laughs> So that's our job to lie. You notice there's only one man here that doesn't lie. Es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe zu lügen. Dir ist aufgefallen, hier ist nur ein Mann, der nicht lügt. People should not lie, turn it around. Leute sollten nicht lügen, dreh das mal um. I. Ich. Ich sollte nicht lügen. I shouldn't lie. Yes, sweetheart. Ja, Liebes. You're the one. Du bist diejenige. You're the one. Du bist diejenige. So it begins with you. Es fängt mit dir an. You are one of the youngest people here. Du bist einer der jüngsten Leute hier. And I tell you truly, if you live this, we will all follow you. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das lebst, werden wir dir alle folgen. We will all follow you. We're looking for a teacher. Wir werden dir alle folgen. Wir suchen eine Lehrerin. One that can stand in that. Eine, die in dieser Wahrheit stehen kann. And live from the heart. Und aus dem Herzen leben kann. And We're all doing the best we can. Wir tun alle unser Bestes. But if I mentally stay out of the world's business, it's easier for me. Wenn ich gedanklich aus der Angelegenheit der Welt rausbleibe, ist es einfacher für mich. They should lie. I'll just work on me. Die sollten ruhig lügen. Ich arbeite einfach an mir. It's much easier for me to stop lying than to dictate to the world. Es ist viel einfacher für mich aufhören zu lügen, als der Welt vorzuschreiben, was, dass sie nicht lügen sollten. It's much easier. Es ist viel einfacher. That just leaves one to work on you. Es lässt nur eine Person über, an der du arbeiten kannst, dich selbst. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Okay. <laughs> Meine Freundin soll mit mir fühlen. Meine Freundin soll mit mir fühlen? Yeah. My, my, my friend should feel with me. Is that true? Ist das wahr? Can you really know that that is their path? Kannst du wirklich wissen, dass das ihr Weg ist? Can you really know that that's what's best for them? Kannst du wirklich wissen, dass das das Beste für sie ist? In the long run in, auf lange Sicht gesehen. How does it feel when you think that thought and they don't? Wie fühlt sich das an, wenn du diesen Gedanken denkst und sie tun es nicht? Hab noch nicht drüber nachgedacht. I haven't thought about that yet. It's a good one, huh? Turned around. Dreh es mal um. Ich war mit meiner Freundin. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich soll mit meiner Freundin fühlen. Fühlen? I should feel with my girlfriend. Turned around again. Dreh es nochmal um. Put you on all of it. Und setz deinen Namen über, dich überall ein. Ich I soll mit mir fühlen. I should feel with myself. Yes, now that is possible. Ja, das ist möglich. And when you feel sad, und wenn du dich traurig fühlst, it's time to investigate. Dann ist es Zeit, das zu untersuchen. Judge a friend and write it down and ask four questions and turn it around. Urteile über deine Freundin, schreib es auf, stelle vier Fragen und drehe es um. And set yourself free from this sadness. Und befreie dich von der Traurigkeit. This confusion. Von dieser Verwirrung. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. What are your thoughts? Was sind deine Gedanken? Was denkst du? Wenn sie ähm, sagt, sie will mit mir spielen und nach ein paar Tagen sagt, Katze, dann um, kann nie mehr spielen. When, when she says that she wants to play with me and then after a few days she says she can never play again. People should not change their mind. Is that true? Leute sollten nicht ihre Meinung ändern. Ist das wahr? Have you ever changed your mind? Hast du jemals deine Ansicht geändert? Yeah. People should keep their promises. Leute sollten ihr Versprechen halten. Is that true? Ist das wahr? Yeah. Do they? Tun sie es? Manchmal. Sometimes. Sometimes. People should always keep their promises. Is it true? Leute sollten immer ihr Versprechen halten. Ist das wahr? Do they? Tun sie es? Manchmal. Sometimes. They don't always keep their promises. Have you found that to be true? Sie halten nicht immer ihre Versprechen. Der, hast du gefunden, dass das stimmt? That's truer. Das ist wahrer. How do I know people should break their promises? Sometimes they do. Woher weiß ich, dass Leute ihr Versprechen brechen sollten? Sie tun es manchmal. How does it feel when you think that thought and she breaks her promise? Wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken denkst und sie bricht ihr Versprechen, sie hält ihr Versprechen nicht? said. So, who would you be without this old, old story? Wer wärst du ohne diese alte, alte Geschichte? That people should keep their promises. Dass Leute ihre Versprechen einhalten sollten. Frei. Free. People should keep their promises hopeless. Leute sollten ihre Versprechen halten, hoffnungslos. Turn it around. Dreh es um. I. ich. Ich sollte mein Versprechen halten. I should keep my promises. That is a life's work. Das ist eine Lebensaufgabe. That will keep you very busy. Das wird dich sehr beschäftigt halten. And very humble. Und sehr demütig. Are you doing the best you can? Tust du dein Bestes? Keeping your promises. Deine Versprechen einzuhalten? Yeah. Well. Yes. It could be that so is she. Es könnte sein, dass sie das auch tut. Yeah. But we can't stop her. Wir können sie nicht anhalten, aufhalten. It's very sad just to think it. Es ist sehr traurig, das zu denken. Just work on you. Arbeite einfach an dir. Just turn it around and keep your promise to come back to the heart. Dreh es einfach um und äh, halte dein Versprechen, zum Herzen zurückzukehren. When you feel sad, wenn du dich traurig fühlst, notice you're mentally in her business. Dann äh, bemerke, dass du dich gedanklich in ihrer Angelegenheit befindest. And come back to the place where you came from. Und komme zurück zu dem Ort, von dem du kommst. We come from the heart. Wir kommen aus dem Herzen. And we come back to the heart. It calls. Und wir kommen zurück zum Herzen. Es ruft uns mentally in her business. Very sad. Gedanklich in ihrer Angelegenheit sehr traurig. And it can be a lot of fun. Und es kann auch Spaß machen. This work is only for when you're sad. Diese Work ist nur dafür da, wenn du traurig bist. That's all. Das ist alles. If you do this work for a while, wenn du diese Work für eine Zeit lang machst, and hold, can I really know that it's true? Und, fe und festhältst, kann ich wirklich wissen, ob es wahr ist? And the turnaround. Und die Umdrehung. You could have a wonderful, wonderful time with your friends. Kannst du viel, viel Spaß mit deinen Freunden haben. You're so convenient. Das ist so praktisch. You like your favorite movies? Magst du deine Lieblingsfilme? You like your favorite food? Du, du, du magst dein Lieblingsessen? You're always there for you. Du bist immer für dich da. You're just always there. Du bist einfach immer da. You get to wear your favorite socks. Du kannst deine Lieblingssocken anziehen. You get to put your hands on the chair where you want to. Du kannst deine Hände auf den Stuhl hinlegen, wo immer du hin willst. That's a friend. Das ist eine Freundin. You're a wonderful one to hang out with. Du bist eine wunderbare, mit der man zusammen sein kann. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Any more thoughts? Noch mehr Gedanken? Yeah. Yes. Wenn, wenn ich, ähm, wenn ich wenn ich jetzt mal sage, ich warte schon zehn Minuten auf dich, dann sagt sie manchmal, ja und ich habe schon net, ich habe letzte Mal 20 Minuten auf dich gewartet. When I When I say to her, I'm already waiting 10 minutes for you, then she says, So what? I waited for you 20 minutes last time. Is she right? Hat sie recht? Weiß nicht. I don't know. Interesting. Interessant. Das ist interessant. She sounds like a pretty good friend. Sie klingt wie eine gute Freundin. Aber sie nicht lieb, der mich böse. But she doesn't say it nicely, but um, she should say it nicely. Sie sollte es nett sagen. What's the reality of it? Does she? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Tut sie es? Nein. Hm. No. No. That's not reality. Das ist nicht Wirklichkeit. Sie will immer besser sein als die anderen. She always wants to be better than the others. Is that true? Ist das wahr? Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Can you really know that's what she wants? Kannst du wirklich wissen, dass es das ist, was sie will? I don't know. Turn it around. Dreh es um. Ich. Ich möchte immer besser sein als die anderen. I always want to be better than the others. Is that as true? Ist das genauso wahr? Manchmal. Sometimes. Yes, sometimes. Ja, manchmal. You Man You are just like your friend. Du bist einfach wie deine, du bist wie deine Freundin. Manchmal sagt sie aber auch, auch wenn ich es nicht mache, du musst doch nicht so angeben. Sometimes she says, even if I'm not doing it, you shouldn't brag. Turn it around. Dreh das mal um. Sometimes I say. Manchmal sage ich. Ich sage, Gib doch nicht so an. I, I say, don't brag like this. Isn't that as true? Ist das nicht genauso wahr? Do you ever think that thought? Denkst du diesen Gedanken jemals? People shouldn't brag. Dass Leute nicht angeben sollten? Have you ever had that thought? Hast du den Gedanken jemals gehabt? Manchmal. Sometimes. Yeah. So you think it, she speaks it. Also du denkst es und sie spricht es aus. She sounds like a pretty straight up person. Es scheint, dass sie eine sehr aufrichtige Person ist. Even though it hurts. Auch wenn das weh tut. You can count on her to tell you what she's thinking. Du kannst dich darauf verlassen, dass sie dir sagt, was sie denkt. So She wants to be better than other people. There's another turnaround. Also, sie will besser sein als andere Leute. Es gibt dann noch eine Umkehrung. I want to be better than her. Ich möchte besser sein als sie. Is that as true sometimes? Ist das genauso wahr manchmal? Manchmal, aber nur. Yeah, but only sometimes. Yeah, yeah. Honey, you are much fun to be with. Liebes, es macht viel Spaß mit dir zusammen zu sein. There are a lot of us in this room finding out a whole lot about ourselves thanks to you. Es gibt viele in diesem Raum, die viel über sich selber herausfinden. And I thank you for your courage. Ich danke dir für deinen Mut. Yeah. turned out to be just like us. Es stellt, sich, es stellt sich heraus, dass du so bist wie wir. These are the thoughts we carry inside, even when we're old. Das sind die Gedanken, die wir auch in uns tragen, selbst wenn wir alt sind. Until we investigate them There's no old and young, there are only concepts. Bis dass wir sie untersuchen, gibt es kein alt oder jung, es sind einfach alles nur Konzepte. They're ageless and timeless, they're very misunderstood. Sie sind alterslos und zeitlos, sie sind sehr missverstanden. So thank you. Also, danke. It's done. Es ist fertig, wir sind ah. fertig. Mm. Hm. So little girl, let's play. Also kleines Mädchen, lass uns spielen. Ich mag nicht an mir. I don't like about myself. Dass ich schon so lange allein und ohne Partner bin. that I'm that I have been alone for such a long time without a partner. Without a without partner. a partner. Yes. So, sweetheart, you should have a partner. Also, liebes, du solltest einen mm. Partner haben. Yes, I think that about me. Ja, das denke ich über mich. Or I wish it very much. So, Maria, where's Maria? Wo ist Maria? Little Maria. Little Marie. Could you find her? Kannst du sie finden? Is it possible to bring her back? Ist es möglich? sie zurückzubringen? Oh. <laughs> The same story. Would someone, you all have a little card Habt ihr alle äh, eine kleine Karte, Come, so ein kleines Kärtchen? A little card in your book. Would you hold it up? It's like blue. Würdest du es mal hochhalten? Das ist grün. Would you all find your card? Könnt ihr bitte alle mal eure kleine Karte finden? So would someone give Maria one? Würde jemand Maria eine geben? Yeah. You come here, sweetheart. Komm hier, liebes, hierhin. And sit up here again. Can you read this? Kannst du das lesen? Ist das wahr? Okay. Is it true? Es in Wirklichkeit aus? Good. How does it look in reality? So you would read. Das? She will give you a one-liner and you read this. Sie wird dir einen Satz sagen und dann liest du das vor. And she'll answer you and you read the next and the next. Und dann wird sie dir antworten und dann liest du den nächsten. And everyone follow if you think it could serve you. Und jeder verfolge das bitte, wenn du denkst, dass es dir dien dienen kann. So you should have a partner. Also, du solltest einen Partner haben. So tell Maria, I should have a partner. Also sag es mal zu Marie. <laughs> Ich sollte einen Partner haben. Ich sollte einen Partner haben. I should have a partner. Ist das wahr? Is it true? Wie sieht es in Wirklichkeit aus? How does ich it look allein. in reality? I'm alone. Wie, re äh, <laughs> wie re reagierst du, wenn du an diesen Gedanken festhältst? How do you react when you attach to this thought? Ich denke, ich habe selbst Schuld. I think it's my own fault. Äh, ich bin nicht liebenswert. That I'm not lovable. Irgendwas muss verkehrt sein. Something has to be wrong about me. Kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? Can you see one reason to drop the thought? und versuche und versuche bitte nicht in fallen zu lassen. please don't try to drop it. Ja, alle Gründe dieser Welt. Yes, all reasons in the world. the Den nächsten. Versuche bitte nicht in mhm. Kannst du einen Grund finden, der keinen Stress verursacht, an dem Gedanken festzuhalten? Can you find a reason that does not create stress to hold on to this thought? No. No. Nein. Gibt keinen. There isn't one. Wie oder wer, <laughs> wie oder wer wärest du ohne diese Gedanken? Who or what would you be without this thought? Einfach so wie ich wäre. Just the way I ich am. bin. Ohne Fehler. Kehre ihn. Without mistakes. Um. Turn it around. Den Gedanken. The thought. I need a partner. Ich brauche einen Partner. Ich brauche keinen um? Partner. I don't need a partner. Oh. Welcome to reality. Willkommen in der Wirklichkeit. <laughs> so simple. Es ist so einfach. But there's always this wish. Da ist immer wieder dieser Wunsch. Oder Sehnsucht. Oder there's always this longing. Yeah. Is that true? Ist das wahr? Yeah. Is that really true? There's always this longing Not for a partner. Das ist wahr, da ist im, immer diese Sehnsucht nach einem Partner. Manchmal. Nicht immer. Sometimes. <laughs> How do you react when you react to this thought? There's always a longing. Wie reagierst du, wenn du auf diesen Gedanken reagierst? Da ist immer eine Sehnsucht. Ich fühle mich zu kurz gekommen. I feel that I'm um, coming short. Don't get what I want. Dass ich nicht das bekomme, was ich will. Can you see a reason to drop this thought? Yes. Kannst du einen Grund sehen, diesen Gedanken fallen zu lassen? Give me a reason to keep this thought. I always long. Gib mir ah, einen Grund, den beautiful. Gedanken zu behalten, dass ich immer Sehnsucht habe. Mein Leben ist wunderbar, es gibt keinen Grund. Who would you be without this thought? I'm always longing. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ich habe immer Sehnsucht. Im Moment. In the moment. Yeah, and my thought was laughter. Ja, und mein Gedanke war Lachen. <laughs> I'm always longing, turn it around. Ich habe immer Sehnsucht, dreh es um. I'm not. Ich, ich habe, habe nicht. nicht Sehnsucht. I don't have longing. Ich habe keine Sehnsucht nach einem Mann. I'm not I don't have longing ich habe nicht immer Sehnsucht nach einem Mann. I don't always have longing for I don't always have longing for a man. Manchmal schon. Just sometimes. The next one. The next one. You know the purpose of these little cards. Those of you that that make a contribution to this work, thank you for that. Kennt ihr den Grund für diese Karten? Diejenigen von euch, die eine Spende an diese Work machen, ich danke euch dafür. These little books and these little cards die kleinen Büchlein und die kleinen Karten were fully supplied by the people before you. werden bereitgestellt von den Leuten vor euch. And that's how this work moves. Und das ist die Art und Weise, wie sich diese Work weiter bewegt. And thank you for that. Und ich danke euch dafür. This foundation moves me and people like me all over this planet with these just through these little cards. Diese Foundation bewegt mich und die Work über den ganzen Planeten durch diese kleine Karte. And you are the foundation. Und ihr seid die Foundation. It's inside of us. Es ist in uns in uns drin. So these little cards, if you keep them in your pocket, also wenn ihr diese kleinen Karten in eurer Tasche behaltet, and you think you have a problem, und ihr denkt, ihr habt ein Problem, Stop any stranger on the street. Dann haltet einfach irgendeinen Fremden auf der Straße an. And ask, can you read? Und fragt. Ah. und, und fragt ihn und fragt ihn, kannst du lesen? Mm. Mm. Jetzt kommen noch ein paar Punkte, wenn ich an dem Gedanken festhalte. There is a few more points when I hold on to this thought. Ich mag mich nicht, weil ich nicht fähig bin, einen Partner zu finden. I don't like myself because I'm not capable of finding a partner. So. You're supposed to have a partner. Du solltest einen Partner haben. Es ist also dasselbe. Mm. Is it true you don't have a partner? Ist es wahr, dass yeah. du keinen Partner hast? What am I? Was bin ich dann? Oh. It's always the one in front of you. Es ist immer derjenige, der vor dir ist. Partners everywhere you look. Partner überall, wo du hinschaust. But you don't You're not capable of finding us. Obviously, we're in front of your face. Du bist nicht offensichtlich nicht in der Lage uns zu finden. Wir sind genau in deinem Gesicht, vor deinem Gesicht. Vor deiner Nase. How does it feel when you attach the thought I'm not capable of finding a partner and we're everywhere? Wie fühlt hm. sich das an, wenn du an dem Gedanken festhältst, ich bin nicht in der Lage einen Partner zu finden und wir sind überall? Ja, ich bin blind, ich mache mich runter. Ich, äh I am blind, I put myself down. Who would you be without this story in your life? Wer wärst du ohne diese Geschichte in deinem Leben? I'm not capable of finding a partner. Bin ich in der Lage, einen Partner zu finden? A happy woman, probably. Eine eine glückliche Frau wahrscheinlich. I don't find my partners, they find me. Ich finde meine Partner nicht, sie finden mich. They come in and out. Sie kommen rein und raus. Mhm. Men, women, children, flowers, dogs and cats. Frauen, Männer, Kinder, <laughs> Blumen, Hunde und Katzen. It's so rich. Es ist so reich. Let's look at the next one. Lass uns das mhm. nächste anschauen. I want the perfect partner for me. I don't want to choose a partner. I don't want to be capable. Ich möchte den perfekten Partner für mich. Ich möchte keinen Partner wählen oder fähig sein. Reality always has a better idea, Die Wirklichkeit hat immer eine bessere Idee, but only always. aber nur immer. No mistake. Kein Fehler. Ich erzähle gerne die Geschichte von Leuten, die zu meiner Tür kommen. In Barstow and I didn't know I had just gotten out of bed after eight years. In Barstow und ich wusste es nicht. Ich bin gerade erst aus dem Bett herausgekommen nach acht Jahren. And I had a moment of clarity and word got around. Und ich hatte einen Moment von Klarheit and sorry, Kitty got around. And And so, das Wort sprach sich rum. And they would call and say, "Can I come?" And I, "Yeah." Und die Leute riefen an und fragten, "Kann ich kommen?" Und ich sagte, "Ja." Because I didn't know why not. Ich sah keinen Grund, warum nicht. My partner had found me. Meine Partner hatten mich gefunden. And they would come. Und sie kamen. And I would forget to tell my husband. Und ich habe es vergessen, das meinem Mann zu sagen. <laughs> as it should be. So wie es auch sein sollte. And people would come to the door and they would say Namaste. Und Leute kamen zur Tür und sie sagten Namaste. And I thought these are really smart people. Und ich dachte, das sind wirklich kluge Leute. They know there's no mistake. Sie wissen, da ist kein Fehler. <laughs> I'd never met such smart people. Ich hatte noch nie so kluge Leute getroffen. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. <laughs> Ich mag nicht an mir, dass ich denke, dass Männer entweder vergeben sind oder jüngere Frauen wollen. I, I don't like about myself that I think that men are either taken or that they would want a younger woman. So men want younger women. Can you really know that that's true? Also Männer It looks like. wollen It certainly does. Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Das sieht so aus, ja, das sieht wirklich so aus. Do you always really know what you want? Weißt du immer wirklich, was du willst? No. Nein. So maybe they're the same way. Ja, vielleicht sind sie auch so. Mm. Who knows? Wer weiß. If someone doesn't want me, I know I've been spared. Wenn jemand nicht, mich nicht will, dann weiß ich, dass ich verschont geblieben bin. Namaste. Yeah, namaste. <laughs> Kein I thought Fehler. this this moment. <laughs> People came in and took everything thing that we owned. Leute kamen rein und nahmen alles mit, was wir besessen haben. My husband was very upset. Mein Mann war sehr aufgebracht. Everything he thought he owned gone. Alles was er dachte, was er besitzt, war weg. He would not discuss it with me. Er hat das nicht mit mir be besprochen. I am no help in these matters. Ich bin keine große Hilfe in diesen Angelegenheiten. I was spared. Ich bin verschont geblieben. I don't have to insure it, I don't have to dust it. Ich brauche es nicht zu versichern, ich brauche es nicht abzustauben. Don't have to look at it, don't have to pack it. Ich brauche es nicht anzuschauen, ich brauche es nicht einzupacken. It's a gift. Ja, schon. Das ist ein Geschenk. <laughs> There's only good. Es gibt nur Gutes. To argue with that is yeah. a feeling of sadness. Sich damit anzulegen ist ein Gefühl von Traurigkeit. You would be much happier with a man. Du wärst viel glücklicher mit einem Mann. <laughs> And you really know that that's true. Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? And men changes around to women. Und Männer, ähm, sorry. Yeah. Men, men use the woman word. Ja, die Männer, die können das umdrehen und Frauen dafür einsetzen. How does it feel when you attach to that thought? I'd be happier with a man. Wie fühlt sich das an, wenn du an diesem Gedanken festhältst, dass ich glücklicher mit einem Mann wäre? And you don't have one. Während ja, du keinen mich, hast. Äh, dass irgendwas minderwertig ist in meinem jetzigen Leben. I feel sorry. dass, dass irgendetwas minderwertig ist in meinem. That something is inferior in my life, in my life now. Can you see a reason to drop this story? Kannst du einen Grund sehen, diese Geschichte fallen zu lassen? And please don't try to drop it. This is your religion. Und bitte versuch nicht, sie fallen zu lassen. Das ist deine Religion. Mm. No room for God when you attach to that. I need a man. I need a woman. That's it. That's your life. Kein mm. Raum, wenn du daran festhältst. Ich brauche eine Frau. Ich brauche einen Mann. Das ist dann dein Leben. I simply ask, can you see a reason to drop this mythology? Ich frage einfach nur, kannst du einen Grund sehen, diesen Mythos fallen zu lassen? <laughs> Give me a reason to keep it that it's not stressful. Gib mir einen Grund daran no. festzuhalten, der keinen Stress verursacht. Es gibt keinen. No. Who would you be without this story? I would be happier with a man. Wer wärst du ohne die Geschichte? Ich wäre glücklicher mit einem Mann. Glücklich. Happy. <laughs> ich wäre glücklicher. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. It's always number one. Yes, it's, it, it is. Es ist immer Nummer eins. Ich mag nicht an mir, I don't like weil about ich denke, myself. oder dass ich denke, dass Männer mich verletzen können und ich mich schützen muss. That I think men could hurt me and that I have to protect myself. You have to protect yourself from men. Du musst dich vor Männern schützen. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? No. Nein. What is the worst that could happen if you did not protect yourself from men? Was ist das schlimmste, was passieren könnte, wenn du dich nicht vor Männern schützen würdest? What's the worst that can happen if you didn't protect yourself from women? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dich nicht vor Frauen schützen würdest? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dich nicht vor Männern schützen würdest? They would do what? Sie würden dann was tun? What would happen? Break was würde passieren? They would break your heart. Sie hmm. würden mm. dein Herz brechen. How could they do that? Yeah, they Wie könnten sie das tun? Uh, Sorry, I didn't hear that. Sie können es nicht tun. They can't do it. No. No. Let's look at the next one. Lass uns das nächste mm. anschauen. That's number two. Yes. Nummer zwei. Ich will, dass ich alles dafür tue, einen Partner zu finden. I want that I do everything to find a partner. Is that true? Ist das wahr? <laughs> It's zu anstrengend. <laughs> It's too exhausting. <laughs> Who would you be without this story? Wer wärst du ohne diese Geschichte? Relaxed, entspannt. Entspannt. Turned around. Dreh es um. Ich will, dass ich nichts, nichts dafür tue oder nicht alles dafür tue, nichts. I want that I'm not doing everything for to find a partner. To find a partner. Isn't that as true or truer? Ist das nicht genauso wahr oder wahrer? This is truer. Das ist wahrer. Es ist wahrer. Get to dress the way you want. Du kannst dich so anziehen, wie du magst. Get to gain weight, lose weight. Du kannst Gewicht, äh, du kannst zunehmen oder abnehmen. Relaxing. Totally relax. dich total entspannen. And have everyone as your partner always, the one in front of you. Und alle als deinen Partner haben immer denjenigen, der gerade vor dir ist. No loneliness there. Keine Einsamkeit da. It's a privilege. Es ist ein Privileg. To have the world as a partner. Die Welt als Partner zu haben. Married or single. Verheiratet oder allein. Partner, no partner. Partner oder kein Partner. We're all in the perfect position. Wir sind alle in der perfekten Position. Perfect position for self-realization. Perfekte Position für Selbsterkenntnis. No mistake. Kein Fehler. Nothing to do. Nichts, was es zu tun gibt. Thank you. That's true. Es ist wahr. You feeling a connection? Fühlst Pardon? du? You feeling a connection? Fühlst yes. du die Verbindung? Partner. Ja, das ist Partner. I feel much love to you. Ich fühle so viel Liebe. Where do you feel that? Wo fühlst du das? Where do you feel that love for me? In your heart? Wo yes. fühlst du diese Liebe für mich? In deinem Herzen? Partner. Partner. Partner. <sighs> I love you very much. And you, Angel. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. <laughs> the thing that we used to die over, we ah. laugh over in five minutes. Die Sachen, für die wir vorher gestorben wären, da lachen wir drüber innerhalb von fünf Minuten. To realize for yourself is a wonderful thing. Für dich selber zu erkennen ist eine wunderbare Sache. Let's have fun. Lass uns Spaß haben. Ich will, dass ich mein Herz öffne. I want that I open my heart. And it's already open. Yeah. Und es ist wirklich offen jetzt. Too late, already open. zu spät, ist schon offen. Let's look at the, the next one, Angel. Lass uns das nächste anschauen, Engel. So the worst thing that could happen is a man would break your heart. Das schlimmste was passieren könnte ist, dass ein Mann dein Herz brechen könnte. And you have been breaking your heart all these years. Und du hast diese ganzen Jahre lang dein Herz gebrochen. The worst thing that could happen if you opened your heart to love, has already happened. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du dein Herz für die Liebe öffnest, ist schon passiert. The next one. Das nächste. It's already gone. Es ist schon weg. Interesting how that happens, isn't it? Interessant, yes. wie das passiert. You're finally reading the book of you. Jetzt liest du endlich das Buch über dich selbst. And there's no greater book. Und es gibt kein größeres Buch. Now we know how to read it. Jetzt wissen wir, wie man es lesen kann. It's not the book of the world and their business, it's the book of you. Es ist nicht das Buch über die Welt und deren Angelegenheit, es ist das Buch über dich. And the next, thank und das nächste? And you. Ah. Ich sollte fähig sein, mir was einfallen zu lassen, um einen Partner zu suchen. <laughs> I should be capable of having an idea how to find a partner. The next. das nächste. Ich sollte mich nicht verurteilen. I should not judge myself. Is that true? Ist das wahr? Oh, give me that old-time religion. Oh, gib mir noch mal diese alte Religion. You should not judge yourself. Is that true? What's the reality of it? Du solltest nicht über dich selber urteilen. Ist das wahr? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Do you? Tust du es? Yes. Well, whoever told you you should not judge yourself? Ja, wer hat dir denn gesagt, dass du das nicht tun solltest? Do you believe everything you hear? Glaubst du alles, was du hörst? Yeah. Did you ask you? Hast du dich selbst gefragt? Ja, yeah, but verurteilen, das ist negative. Oh well. Ja, aber das fühlt sich negativ an. This is simple inquiry. Das ist einfach die Untersuchung. Negative Urteil über mich. You should not judge yourself. Is that true? Du solltest nicht über dich urteilen, ist das wahr? What's the reality of it, do you? Wie sieht yes, die Wirklichkeit aus, tust du es? Well, that's what is. Ja, das ist das, was ist. Mm-hmm. How does it feel when you attach to that thought, I should not judge myself? Wie fühlt sich das an, wenn du an diesem Gedanken festhältst, ich sollte nicht über mich urteilen? Oh, das ist schlimmer als mich zu verurteilen. It's worse than judging myself. So can you see a reason to drop that old story? Kannst du einen Grund sehen, diese alte Geschichte fallen zu lassen? That lie? Diese Lüge? Give me a reason to keep this story. I should not judge myself. Gib mir einen Grund, die Geschichte festzuhalten. Ich sollte nicht über mich urteilen. Es gibt keinen. There isn't any. Who would you be without this story? I should not judge myself. Wer wärst du ohne diese Geschichte? Ich sollte nicht über mich selber urteilen. Ich wäre in Frieden. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich, wäre in Frieden mit mir selbst. I would be at peace with myself. And what is the worst judgment you could have about yourself? Und was ist das schlimmste Urteil, was du über dich selber haben könntest? I'm not capable of having a partner. Ich bin nicht in der Lage, einen Partner zu haben. Ich bin nicht liebenswert. Ich I'm not lovable. You're not lovable. Du bist nicht liebenswert. You should judge yourself. That's the turnaround. Du solltest du solltest über dich urteilen. Das ist die Umdrehung. How else can the self meet the self if it's not introduced? Wie sonst kann das Selbst dem Selbst begegnen, wenn es nicht vorgestellt wird? It's time the self met the self. Es ist Zeit, dass das Selbst dem Selbst begegnet. Understanding. That's the power. Verständnis, da liegt die Kraft drin. I never thought that. Ich habe das nie so gesehen. <laughs> You didn't ask you. Du hast dich nicht selber gefragt. Mm. Today we ask you. Heute yeah. fragen wir dich. So you're not lovable. Also du bist nicht liebenswert. Do you really want to know the truth? Möchtest du wirklich die Wahrheit wissen? You're not lovable. Is that true? Du bist nicht das liebenswert. Ist, nicht ist das wahr? No, it's not true. It's a lie. Es ist eine Lüge. I love your asking you now. <laughs> Rather than taking thoughts for granted. Ich liebe es, dass du jetzt fragst, anstatt die ähm, diese Sachen einfach ähm, als wirklich zu nehmen. They appear perfectly, no mistake. Sie mhm. tauchen auf, ganz perfekt, kein Fehler. Yeah. They're trusted to you to meet with understanding. Sie werden dir anvertraut, um ihnen mit Verständnis zu begegnen. And we do this today. Und das tun wir heute. How does it feel when you attach to the thought, the lie, I'm not lovable? Wie fühlt sich das an, wenn du an diesem Gedanken anhaftest an der Lüge, ich bin nicht liebenswert? Wenn du einem, einem Mann begegnest und du an dem Gedanken <laughs> festhältst, dass ich nicht liebenswert bin, How do you react? wie reagierst du? Ja, ich äh, mache mich unsichtbar. I, I become invisible. Ich gucke weg. I make myself mich. invisible. I hide. Who would you be without this story I'm not lovable in the presence of a man? Wer wärst du ohne die Geschichte, dass du nicht liebenswert bist in der Gegenwart eines Mannes? Ich würde da stehen bleiben, wo ich bin. I would stay where I am. I would feel äh, ich würde liebenswert, ich würde mich liebenswert fühlen. I would feel lovable. You may as well, you are. Das kannst du auch genauso gut tun, du bist es. I know everyone loves me. Ich weiß, dass jeder mich liebt. I just don't expect everyone to realize it yet. Ich erwarte. ich, ich erwarte nur nicht, dass alle das schon erkennen. I ask me. Ich frage mich selber. Because I really wanted to know the truth. Wenn ich wirklich die Wahrheit wissen will. And all I found was incredible beauty that can't be told. Und alles, was ich finden kann, ist unglaubliche Schönheit, die nicht erzählt werden kann. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. I'm not lovable, turned around, I am. Ich bin I nicht am, liebenswert, äh, ich drehe es um. Liebenswert. I am lovable. Ich bin liebenswert. Ich sollte keine Angst vor Männern und vor ihrer Ablehnung haben. I shouldn't be afraid of men and their rejection. Is that true? Ist das wahr? Are you? Bist du's? Hast du Angst? Is it true? Ist es wahr? You're afraid of men yeah. and their rejection. Dass du Angst vor Männern hast und deren Ablehnung. Es ist zweierlei. Ich habe sogar Angst vor Männern und ich habe Angst vor Männern, die mich ablehnen. Erst recht. It's two things. I'm afraid of men and I'm even more afraid of men that reject me. So men who reject you are Also Männer, die dich ablehnen, sind Why would they reject you? Warum würden sie dich ablehnen? They would look at you and think, Sie würden dich anschauen und denken, die will was von mir. She wants something from me. And they would be right. Ja, und da hätten sie recht. So the worst thing that could happen is the truth. Also, das schlimmste was passieren könnte ist die Wahrheit. Yeah. So it's over. Also, es ist vorbei. If a man walks up and says, "You want something from me?" you can say, "Yes." <laughs> wenn ein Mann, you're a very intelligent man. Wenn ein Mann zu dir kommt und sagt, du willst ah. etwas von mir, dann kannst du sagen, ja, du bist ein intelligenter Mann. This is a very psychic, brilliant man. nicht. nur, es ist einfach ein sehr hellsichtiger, brillanter Mann. What else would they think? Was würden sie noch denken? That would cause them to reject you. Was verursachen würde, dass sie dich ablehnen? They would look at you and think. Sie würden dich anschauen und denken. Die ist zu alt. She's too, she is too old. So you think turn it around. Also du denkst, dreh es um. Ich denke. I think. Ich bin zu alt. I am too old. That's you thinking. Das ist dein Denken. So you find all the men you would like. Also du findest all die Männer, die du mögen würdest. And just be honest. Und sei ehrlich. you think I'm too old? Denkst du, ich bin zu alt? They would say yes. Und sie no. würden Sie würden sagen. yes, no. Ja, nein, ja, ja, nein. If a thousand say yes, I think you're too old. Wenn tausend sagen würden, ja, ich denke, du bist zu alt. Ask 1001. Dann frage 1001. I want to have a relationship with you. Do you think I'm too old? Ich hätte gern eine Beziehung mit dir. Denkst du, ich bin zu alt? And if one says no, und wenn einer nein sagt, you could say, "Well, I think I am. Goodbye." <laughs> Dann, könnt, dann könntest du sagen, ja, aber ich denke, ich bin es und tschüss. <sighs> It doesn't really matter what you think. I think I am. Es ist wirklich egal, was du denkst. Ich denke, ich bin zu alt. What else could they look at you and they would think that would make them reject you? Was sonst könnten sie noch äh, äh, was sonst könnten sie noch finden, wenn sie dich anschauen, was äh, wodurch sie dich ablehnen würden? They would look at you and think. Sie würden dich anschauen und denken. Sie ist stark, sie ist arrogant. She's strong, she's arrogant. That would turn a lot of men on. Das würde viele Männer antören. she's strong, she's arrogant. Sie ist stark, sie ist arrogant. She's sie, äh, sie will zu viel. She wants too much. And are they right? Und haben sie recht? Yes. Ja. Yes. Yeah. So again, the worst that could happen is the truth. Also nochmal, das Schlimmste, was passieren kann, ist die Wahrheit. They would say, you want too much. You can say you're right. Sie würden sagen, du willst zu viel und du kannst sagen, du, du hast recht. But I suffer. Then. Aber ich leide. Is that true? Ist das wahr? Yeah, always wanting too much. It's ja, immer zu viel zu wollen. You want too much. Is that true? Du willst zu viel. Ist das wahr? Yeah. Give me an example of that. Gib mir ein Beispiel dazu. Ja, dieses Beispiel, ich will einen Mann und ich habe keinen. Well, the example is I want a man and I don't have one. You want a man, is that really true? Du willst einen Mann, ist das wirklich wahr? Yeah. Yes. You have just given us every reason. Du hast gerade uns alle möglichen Gründe gegeben. Ah. Hm. You understand? Yeah. Verstehst du? You want a man, is that really true? Du willst einen Mann, ist das wirklich wahr? What for? Wofür? Go in and answer this yourself. You want a woman, you want a man. What for? Geht mal nach innen und beantwortet das für euch selber. Ihr wollt einen Mann, ihr wollt eine Frau. Wofür? Erfahrungen auszutauschen. To exchange experiences. Oh. <laughs> Ja, mit jemandem nah zu You do sein. that with the the person at the post office. Das kannst du auch mit dem mit der <laughs> Person Yeah, in der Post tun. Here's why we want a partner. Hier ist der Grund, warum wir einen Partner wollen. Ist es inti intime Erfahrungen oder in Well, it's about Nähe. intimate experiences Ja. and closeness. Sweetheart, Here is intimacy and closeness. Also hier ist Intimität und Nähe. This is a flower. Das ist eine Blume. The world will tell you this is a flower. Die Welt wird dir sagen, das ist eine Blume. Have you ever asked you? Hast du jemals dich selber gefragt? Have you ever asked you? Hast du dich jemals gefragt? They said it's a sky. Did you ask you? Sie sagen, das ist ein Himmel. Hast du dich gefragt? They said you're a human. Did you ask you? Sie sagen, du bist ein Mensch. Hast du dich gefragt? You have this whole identification and you didn't ask you. Du hast diese ganze Identifikation und du hast dich selber nicht gefragt. This is very fearful. Das ist sehr beängstigend. To live without self-realization. Ohne Selbsterkenntnis zu leben. Yeah. So let's get a partner. Also lass uns einen Partner. I say, sweetheart, this is a flower. Und ich sage, Liebster, das ist eine Blume. And the partner says, yes. Und der Partner sagt, ja. Now we're intimate. Jetzt sind wir intim. You're a wonderful cook. Du bist eine wunderbare Köchin. Now we're intimate. Jetzt, jetzt sind wir intim. We want a partner to agree with us wir wollen einen Partner, der mit uns übereinstimmt. About what's not. Über das, was nicht ist. And we call this intimacy. Und das nennen wir dann Intimität. And when that when you find someone who totally agrees with you. Und wenn du jemand findest, der dir völlig recht gibt. That's love. Das ist dann Liebe. I'm sure of it. Ich bin sicher. So then, when that partner disagrees und dann, wenn der Partner nicht mit dir übereinstimmt and confronts your belief system, und dein Glaubenssystem konfrontiert, then you have to do everything to move them back so that your thoughts are not challenged. Dann musst du alles tun, um sie zurückzubewegen, so dass deine Gedanken nicht herausgefordert werden, nicht äh, in Frage gestellt werden. And if that doesn't work, we divorce them. Und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir uns scheiden. And we find someone who will agree with us. Und wir werden jemanden finden, der uns zustimmt. That's love. Und das ist dann Liebe. Personalities don't love, they want something. Persönlichkeiten lieben nicht, sie wollen etwas. So sweetheart, There's only one intimacy. Also, Liebes, es gibt nur eine Intimität. You could be the partner you've been waiting for. Du könntest der Partner sein, auf den du gewartet hast. But you've been like this marriage war inside of you, this huge disagreement. Aber du bist dieser Krieg in dir, der große Nichtübereinkunft ist. Someone says you're lovable and you say no, no. Jemand sagt, du bist liebenswert und du sagst nein, nein. Until that partner stops saying it. Bis dass dieser Partner aufhört es zu sagen. So now you both agree you're not lovable. Also jetzt stimmt ihr beide überein, dass du nicht liebenswert bist. And wonder what's the matter. Und dann wunderst du dich, was los ist. Uh, Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. You know, there's only one person to be intimate with. Es gibt nur eine Person, mit der man intim sein kann. Hmm. The thought appearing. That's all of existence. Der Gedanke, der auftaucht, das ist die ganze Existenz. Imagination appearing is everything. Vorstellung, die als alles erscheint. No story, no world. Keine Geschichte, keine Welt. Let's look at the next. Lass uns das nächste anschauen. Ich brauche von mir, dass ich mein Herz öffne für die Liebe zu einem Mann. I need from myself that I open my heart for the love of a man. Turn it around. Dreh es um. Wie? Ich brauche von mir. I need from myself dass ich mein Herz öffne, das muss bleiben. Did I open Liebe my heart? That should stay. Just put you on all of it. I need for myself. I open my heart. Setz dich überall ein. Ich brauche von mir selber. Ich brauche von mir selber, dass ich mein Herz öffne für die Liebe für mich. I need for myself that I open my heart for the love to myself. And when you open your heart to that, und wenn du dein Herz dafür öffnest, it's open. It doesn't matter man, woman, dann ist es offen, dann ist es egal, Mann, Frau, dog, cat or tree. Hund, Katze oder Baum. Open heart is open heart. Ein offenes Herz ist ein offenes Herz. This is open heart surgery. Das ist äh, offene Herzchirurgie. <laughs> We're making a house call. Wir machen einen Hausbesuch. Yeah. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ah, das kommt nochmal jetzt. Ich brauche von mir, dass ich mich liebenswert fühle. I need from myself that I feel lovable. Ja, attraktiv und schön und <laughs> attractive and beautiful. Yes, it's not a man's job, it's yours. Ja, das ja. ist nicht die Aufgabe eines Mannes, es ist deine. Same, dasselbe. Es ist das gleiche. Until you find you totally attractive, your work's not done. Bis dass du dich selber total attraktiv findest, ist deine Arbeit noch nicht getan. hm. Yes. Ja. Hm. Mhm. Ja. Number five. Nummer fünf. Äh, ich bin stolz. I'm proud. Arrogant. Arrogant. Anspruchsvoll. Demanding. Schüchtern. Shy. Ängstlich. Fearful. Verletzlich. Vulnerable. It sounds like a whole thing. Das klingt wie ein Riesending. Ein Very balanced. Sehr im Gleichgewicht. Little of this, little of that. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Look at the next one. Schau das nächste an. I'm everything. Ich bin alles. Someone says I'm beautiful. Yeah. Jemand sagt, ich bin schön. Ja. Someone says I'm not beautiful. Yeah. Jemand sagt, ich bin nicht schön. Ja. What do I have to do with any of it? This is their story. Was habe ich damit zu tun? Das ist deren Geschichte. <laughs> I love a good story. Ich liebe eine gute Geschichte. It just doesn't have anything to do with me. Yeah. Es hat nur nichts mit mir zu tun. Ich bin alles. Yay. <laughs> Once you realize the self, it's over. Hm? Wenn du einmal das Selbst erkennst, ist es vorbei. Until it's not. Bis dass es nicht so ist. And that's what inquiry for. Und dafür ist die Untersuchung da. To be clear now. Jetzt klar yeah. zu sein. The next one. Und das nächste. Nummer 6. Nummer 6. It's gone. Ich will nie mehr erleben. I never want to experience again. Allein zu sein. To be alone. I'm willing. Ich bin bereit. Ich bin bereit, allein zu sein. I'm willing to be alone. I look forward to. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, allein zu sein. I look forward to being alone. Yes. Because that can be a very painful thought. Ja, weil das kann ein sehr schmerzhafter Gedanke sein. And pain is a reminder it's time to do the work. Und mhm. Schmerz ist eine Erinnerung daran, dass es Zeit ist, the work yeah. zu machen. Pain is a gift. Schmerz ist ein Geschenk. It puts us back into inquiry. Es bringt uns zurück zur Untersuchung. Thank you, sweetheart. Danke, liebes. Thank you. Welcome. Mm -hmm. Yeah. yeah. Thank you.